Sduzo poia, aporias oinu genomenes, sduzos pinetai. Hos ec bunes cae bruau he psatai entoe eita eis pithus en heitai, cae epsugmenos en bicois eis tamieion catacomisdetai, cae tois cadois en heitai. Ho oinos puri pares ceuas ec trugon tu oinu en halceioe, hoetini ho ambix epitizemenos esti, dia tes thermotetos exelcius menos, stalasdei dia tes suringos, eis hualon. Ho oinos cais duthos exunomenos, oxos ginetai, ex oinu cae melitos, oinomeli Hep